Andalusam Andalusam Andalusam wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalale Nastavljamo sa događajima historijskim događajima vezanim za križarske ili krstaške ratove. Zadnji put smo govorili o preporodu, konsolidovanju muslimanskih redova, pokretanju borbe otpora džihada protiv krstaša koji su uspostavili svoje državice ili kraljevstva u muslimanskom svijetu. I zadnje što smo govorili, govorili smo o prvoj osobi, vladaru, namjesniku Mosula, Mevdudu, koji inače e, turskog porijekla i svi posli koji će doći poslije njega, e, Imadudin, Nurudin, su također bili e, turskog porijekla, e, za razliku od Salahudna koji je bio kurd. Znači, prva osoba koja je pokrenula džihad protiv krstaša je bio Mevdud imao je nekoliko uspjeha, nekoliko bitki koje je dobio protiv njih, čime je pokazano da muslimani mogu pobijediti križare krstaše. To, to je bila moralni i psihički jako bitno. Jer do tada uglavnom su oni e, dobijali bitke, osvajali, zauzimali gdje su htjeli. Gdje su htjeli da prodru. E, ovaj otpor se znači, e, desio uglavnom znači, u samom početku. U samom početku, nakon što je pao uh, Jerusalim, odnosno Kuc, Kuc je pao 1099. a već uh, 1113. je ubijen Mevdud što znači da bitke prije toga na nekoliko godina koje se dešavale e, od strane vojske sa kojom je dolazio Mevdud iz Mosula u, u Šam, e, da se to jako blizu desilo nakon pada e, kuca. spomenuli smo da znači razlog odnosno povod ubistva bio naručeno, naručeno od asasina, od hašašina, političke, političkih ubica. E, sekte Ismailitske, koji su inače ubili e, mnogo velikih ljudi, velikana, namjesnika, učenjaka u raznoraznim skupinama. Nakon njegove smrti, nakon što je ubijen Mevdud, e, dešava se jedna prazina nekih više od deset godina, znači od 1113. do 1127. godine obustavlja se, prestaje borba e, pokretane džihada protiv krstaša križara, sve dok nije e, Imadu Din Zenki, dok on nije postao gradonačelnik, guverner ili emir Mosula, znači 1127. godine po, e, po Miladiju, kada on postaje namjesnik Mosula, a inače on je bio u vojsi, dok je, dok je bio Mevdud, namjesnik Mosula, cijelo vrijeme je bio jedan od, od e, komandira e, unutar vojske Mevduda je bio Madu Dinzenki. Tako da se on odgojio u školi Mevduda. I odgojio se na, e, na, na ljubavi prema džihadu i imao je strateški cilj koji je sebi zadao, a to je borba protiv križara krstaša. Imaduddin Zenki, nakon što je postao gradonačelnik ili guverner ili, ili emir Mosula, e, nastojao je, znači napravio nekakvu strategiju, taktiku djelovanja. Za njeg, e, za se, e, znači, e, ono što je poznato iz muslimanskih izvora, knjiga, da je bio jako, jako organizovan, disciplinovan i uredan čovjek, jako strog bez kompromisa. Žestok, željezna ruka. Takav je bio i vojci sa vojskom. A sa druge strane ga krasilo to da je bio e, multezim bidin, odnosno da je, da je praktikovao vjeru. Da se držao vjere i da, se, da je imao kontakta sa učenim ljudima, sa učenjacima. Do te mjere da je znači, opisivan u, u nemuslimanskim izvorima, da je tako bio strog i kao pripisuju to njegovim uspjesima, to što je bio tako strog prema vojnicima, da je uveo takvu disciplinu, kaže, pa kada bi njima rekao ne smijete proći, kada idu nekom teritorijom i kad kažu ne smijete proći tom njivom ili tom dolinom, ili ne smijete uzeti tu i tu vočku, a neko od vojnika to uradi, kaže, on bi ga kažnjavao smrću. Tako navode u nemuslimanskim izvorima, što je e, neprihvatljivo prvo e, muslimanski izvora tako nešto ne spominju za njeg, to da je bio, da je bio e, e, strog i beskompromisan, to je svakako potrebno, ili pogotovo u ovakvim uslovima, ali da je do te mjere prelazio, znači, zamisli za, za jedan prekršaj tog tipa da bude, da bude muslimanski vojnik ili muđahid bude ubijen, to je neprihvatljivo šerijatski, da tako nešto da mu se pripiše, znači, ne možemo uzeti kao, kao validnu informaciju. <clears throat> Prvo što uradio Imadu Din Zenki, Znači, tu je druga osoba u redu, po redoslijedu onih e, osoba, namjesnika, emira koji su dolazili, koji, e, kojima je bio cilj borba protiv, e, protiv križara krstaša. Naravno, on je bio svjestan te stvari da, da nema, da ne može imati velik utjecaj i velik uspjeh protiv križara krstaša sve dok dok ne uspostavi neku kontrolu nad, nad bitnim e, dijelovima muslimanskog svijeta u Šamu, današnjoj Palestini i, i Siriji. Pa je prvo što je uradio 1128. E, godine, znači godinu dana nakon što je postao emir Mosula, otišao je i zauzeo Halep. E, malo sa političkim djelovanjem, malo sa vojnim i zauzeo je Halep. E, na taj način, a Halep je bio blizu blizu Antiohije. Na, na taj način povezao je znači, Mosul sa Halebom i e, napravio jednu, jednu teritoriju sa kojom je imao e, e, jako, tlo, bitno tlo da bi mogao da, vodi bitke protiv, na drugim mjestima protiv križara, protiv krstaša. E, istovremeno nastojao da zauzme i Damask, Dimešk. Međutim, nije, mu tu uspjelo, nekoliko, nekoliko navrata je pokušavao da, da priključi tom dijelu uh, pod njegovom kontrolom teritorije i uh, Damask, što bilo jako bitno, znači, uh, bili bi, znači, time bi, znači, bio neki vid presječen bi bio dobar dio puta između, između kraljevstva Jerusalemskog, kako su ga zvali krstaši, do ostalih dijelova. Presječen ili bil bi stješnjen taj dio, obalski. I nije uspio, iz, kojeg razloga nije uspio? Nije uspio iz razloga što, što je Damask tada već stupio u, u savez stupio u savez sa križarskim zemljama, državama, sa kraljevstvom Jerusalema, napravili su dogovor o nenapadanju, odnosno o suradnji. I kao neki vid saveza, i vojnog i političkog iz tog razloga nije se e, namjesnik Damaska nije se htio odazvati e, ni razgovoru, e, ni ubježivanju i vojno nije htio da, su, nije, dozvolio da su pokori Imadu Din Zenkiju. Tako da je znači, Damask ostao još uvijek, znači, ostao je kao nezavisna državica, kao grad. namjesnik Damaska je bio jako može se reći pod navodnicima, lijepim odnosima sa, sa križarskim državama, do te mjeri da je, recimo namjesnik Damaska da je slao, da je poslao i tako je ostala ova knjiga zabilježena, poslao u samu Ibn Munkida, poznatog eh, historičara islamskog, poslao ga je kao izaslanika diplomatu u eh, eh, kraljevstvo Jerusalemsko, križarsko, da tamo boravi kod njih. Pa dok je on tamo boravio, napisao je e, jednu knjigu koja dan danas postoji, a to je knjiga Jatibar, u kojoj je on opisao stanje križara, kakvi su bili kao ljudi, kako su obhodili i zanimljivi stvari da je napisao, da je naveo da su oni e, da su, dopisao da, kao jako nazadne ljude, neobrazovane, nepismene, nazadne, u e, raznoraznim oblastima života, po pitanju medicine, ophođenja prema ženama, e, uopćeno, kao ljudi bili su, kaže, jako, jako nasilni, po prirodi, imali su prirodu životinsku, <coughs> neodgojeni. I ovu stvar koju on, koju je on opisivao potvrdili su i drugi zapadni izvori koji kažu, e, kao odgovor na njegovo, njegovo pisanje o tome, kažu jel, da je to otprilike tačno, jer je, kaže, bio veliki jaz između e, ovaj, islamske civilizacije i zapadnog svijeta, križarskog, krstaškog. <clears throat> E, bez obzira na ovo, <clears throat> Imadu Din Zenki se koncentrisao na, <clears throat> pardon, koncentrisao se na ono što mu je bilo na dohvat ruke od e, tih mjesta koje su držali križare. Pa prvo što je uradio, tražio je priliku da zauzme Edesu, odnosno Ruhu. Ruha, kako se zvala na arapskom jeziku, ta, ta grad, to mjesto. Pa je iskoristio priliku, pratio je stanje. 27. <clears throat> decembra 1144. Znači, pazite koliko je prošla godina, od 127. kada je došao na vlast u Mosulu, pa nakon nekih, nešto manje od, od, od 20 godina, e, dođe oko nekih 17 godina, tek tada se dešava, znači to je jedan dug period dok period ovaj, od e, izgradnje vojske, e, pripremanja terena da bi se moglo ozbiljnije e, nešto uraditi protiv križara. Uglavnom, e, čekao je priliku, a u međuvremenu se desilo znači, raznorazni događaji spominju to neki istoričari od toga da su bili zarobljeni neki, neki e, križarski e, templari, namjesnici, bitni ljudi, pa puštani i tako dalje, da su gradovi od, e, gradova do gradova da je bilo ovaj, suradnje sa križarima muslimanski muslimanskih tih državica, jedni na račun drugih i naravno ovaj, inače križarima, krstašima u, u islamskom svijetu, u državicama ili državama koje su zauzeli, je puno odgovaralo to stanje u, e, među e, muslimanima, među namjesnicima muslimanskih e, država ili gradova, jer su bili jako ovaj, Veliko <clears throat> razilaženje među njima bilo. Neslaganje. Svaki grad je bio za sebe država i svako je živio na svoj, na svoj račun, za svoj interes. <clears throat> I naravno to je dovelo do tog da se nisu mogli ozbiljno ni oduprijeti. Dok nije došao, znači, e, prvo Mevdud, a onda i Madudin Zenki, kada je povezao dva grada Haleb i Mosul, stvorile se prilike da se može nešto ozbiljnije uraditi. Pa je 25. decembra 1144. godine, e, a to je e, na dan Božića, iskoristio je osustvo namjesnika Edese, križarskog grofa, iskoristio njegovo osustvo ima Din Zenki i napao je, napao je Edesu i za kratko vrijeme, za nekoliko sati uzeo, uzeo grad. Nisu očekivali. Bio, to je njihov bio praznik i tako dalje. Uglavnom zauzeo, zauzeo taj grad. I ne samo taj grad, nego i onu pokrajinu oko tog grada. <clears throat> Odnosno, to je jedna od tih država, četiri države koje su, koje su držali križari. I, e, znači, ona prva koju su uzeli i formirali kao državu križari, ona prva i pada. E, ovaj događaj pada Edese 1144. godine je napravio e, e, veliki potres i šok na zapadu, inače i uopćeno kod križara krstaša. <clears throat> to je uzrmalo njihove temelje. Do te mjeri Znači da, oni, da, da se smatraju, da oni smatraju znači da je ovo prekretna godina, prekretnica u događajima koji će se desiti poslije. E, jer naravno, od te godine znači muslimani prelaze iz iz reagovanja na, na, na akcije od strane križara, križarske vojske, prelaze u ofanzivu. Sada, e, sada muslimanska vojska, sada oni pokreću inicijativu, e, oni pokreću događaje i e, stavljaju pod kontrolu ostalo što će se desiti. Znači, 1144. E, nakon pada e, Edese, naravno, sa druge strane, to kod križara, kroz krstaša proizvelo veliki, veliki šok koji je proizveo pokretanjem novog krstaškog rata. Dok kod muslimana je to značilo nešto suprotno. Imadu Dizenki postao je postao znači e, heroj, junak u muslimanskom umetu. A kako i ne bi, Nakon onog što su doživjeli muslimani, poniženja, srama, gubljenja, ubistava i tako dalje, e, ova, ova, e, znači, ova stvar koja se desila na rukama Imadu Dina Zenkija, na način kako je to on organizovao i naučio svoga učitelja Mevduda, E, narod predstavlja jednu veliku, do te mjere da su znači, opisivali ga u muslimanskim izvorima, da je on bio obnovitelj vjeri, da je on bio e, pomagač sunneta, pomagač umeta i tako dalje. I zaista sve te nazive zaslužuje. Zaslužuje jer, jer, e, znači, to je dalo jako veliku moralnu snagu muslimanima da dalje mogu djelovati, da mogu dalje raditi. Međutim, dešava se jedan problem, a to je da nakon dvije godine, 1146 biva ubijen Imad Zenki. <clears throat> Biva ubijen i to od strane svoga, svoga roba, kršćanina. Ima roba kršćanina. E, u zapadnim izvorima navodi da se tu desilo tako da je da on jedne noći rekao tom robu, nešto je bio pogriješio i rekao tom robu da će biti sutra e, kažnjen pogubljenjem. I taj rob kad je skonto, a zna dobro zna dobro o nemilosrdnost i ozbiljnost i madu Dijana Zenkija, koja je skonto da će svakako biti ubijen, pobić nije mogao, šta će, e, onda osmislio to da on, u stvari, da on njega ubije. Tako to na zapadu pašnja, zapadnim izvorima historijskim pašnjavaju, dok u, dok u e, islamskim, muslimanskim e, nije takav na, tako u detalje opisano i da se zna kako se u stvari suštini desilo. E, uglavnom e, poznato je da ga ubio njegov rob. E, I naravno sa time sad nastaje veliki problem, nastaje tu, znači, nastaje tu sad jedan veliki jaz, opet sad onaj, vraća se ponovo strah oko toga šta će se poslije desiti, da li će muslimani i dalje ustrajati na ovom što je on započeo i kako će ustrajati, na koji način, tako dalje a mi imamo, znači, od strane, kod strane e, križara krstaša, a naravno, pazite ovdje pozadinu ovog, da li je moguće da, da u ovom e, događaju ubijanja ima Dudinzenke, da je neko drugi učestvovao od, od asasina, od, od e, učešća na strani križara i tako dalje, znači moguće su raznorazne verzije toga, ali ono što je poznano se zna, znači da je ubijeno strani njegovog groba. Nasljeđuje Imadu Dina Zenke, nasljeđuje ga njegov sin Nurudin Zenki koji će također postati e, ime koje ne treba zaboraviti i u stvari, i ovo je vrlo bitna stvar, znači, e, e, ovaj, ovaj redoslijed kako, kako smo već spominjali do sad, znači od Mevduda, Madu Dina Zenkija i Nurudina Zenkija, sina od Imadu Dina. Znači oni su oni koji su stvari pripremili teren i ostvarili ono što će poslije uraditi Lahudin Ejubi. što će uraditi u, u bici kod Hitina i u oslobađanju Kuca Znači, e, Salahudin Ajubi ne bi mogao tako nešto da uradi da nije imao već prije toga pripremljen teren i već jednu, e, jednu praksu pokretanja vođenja žihada koje su radile ova trojica. <clears throat> znači, naslijedio je Imadu Dina Zenkija, e, velikog heroja i velikog muđahida ovog umeta u presudnom momentu. Naslijedio ga njegov sin Nurudin Zenki. Nurudin Zenki također bio, e, bio je muđahid, bio je borac, e, znači pazite kada učenjaci, čak i istoriča kada opisuju, e, opisuju namjesnike, može biti neko bi namjesnik, može biti mudar, načitan, pametan i ovako, onako, ali za namjesnike ovog tipa, Mevduda i Madudina Zenkija, Nurudina Zenkija kažu bio je emir, mužahid, i alim, i učenjak je bio, i muđahid, e, i pravi razliku između namjesnika koji su bili muđahidi, koji nisu bili muđahidi, koji su bili izdajice, e, havene, koji su bili, koji nisu bili. Tako da za Norodina Zenkija kažu da je bio također muđahid, i muharib, i muqatil i to, i, e, to opisima, znači, opisima koji zaista, ovaj, koji, koji opisuju, znači to da su, nisu bile obične osobe koji su, e, i istovremeno uz ovo kad dodamo tu činjenicu da su bili e, da su praktikovali vjeru da su e, vodili volili vjeru, da su se vezali za učeni ljude, da su tražili i ovo šta su radili Nurudin Zenki nakon ovog, kada on došao na vlast. Gdje god je čuo da ima neki uh, učenjak u, u islamskom svijetu, tražio je tražio i on, a tu praksu uzeo poslije njega i i Jubi, da vodili su islamske učenjake iz Bagdada, iz Egipta, iz eh, Horasana, dovodili su u svoje krajeve da poučavaju ljude vjeri, da oživljavaju islamske znanosti i da pokreću džihada ljude, eh, eh, uče džihadu i da, i, da ljude na džihad. Zanimljiva je ovdje stvar, <clears throat> kada već spominjem učenjake, ovaj, i o tome su, o govorili mnogi, da je u periodu e, krstaških ratova u početku, znači prvog krstaškog rata i drugog, da je bio živ i, e, odnosno prvog krstaškog rata, da je bio živ i uh, Ebu, Hamud, Ebu Hamid Gazali, poznati veliki učenjak, kako ga zovu Hudžetul Islam, dokaz Islama. Mi znamo njegove akidijske orijentacije od filozofije na sufizam i da je završio na sufizmu, odnosno kako prenosi na kraju neki Bintemije, neki da je na kraju umro, u stvari se povratio od tog, pokajao i da je umro sa, sa Buharijom na, na prsima, čitajući e, dva sahiha. Uglavnom, zanimljiva je stvar da da Ebu Hamid Gazali, i o tom su govorili e, učenjaci, da e, nije bilo aktivnosti s njegove strane. Niti je pozivao na džihad, niti je govorio o temi pojave krstaša u muslimanskom svijetu i ono, onog zla koji su radili, e, nego je se bio, jedno, u to vrijeme se on bio osamio, osamio halvu, osamio se, jer tada se predao sufizmu, e, kad su bili krstaši tada, e, predao, ali živio je tada, znači živio je tada u, u, Šamu, bio je u Šamu, u Palestini, i da se predao e, i da je tu našao izlaz a da uopće nije govorio ni pisao, govorio protiv križara krstaša i e, obavezi i potrebi umeta da se dignu protiv njih i tome slično. A onda su sa druge strane e, i čak savremeni mnogi učenjaci, a i učenjaci e, ovaj, poslije njega, govorili o toj stvari, ovaj, kako sad to objasniti, kako je moguće da, da takva jedna ličnost, da živi u to vrijeme, da ne piše, da ne govori, a mi znamo dobro, znači, i čak u njegovoj e, toj legendarnoj knjizi Ihyao Lumi Din, oživljavanje vjerskih znanosti, koji su drugi učenjaci, pošto u njima puno dalali, tak idijski nazvali i to Lumi Din, umrtljavanje islamskih znanosti. E, I u toj knjizi on nigdje nije, pored svih oblasti koje je govorio pisao, nigdje nije e, izdvojio poglavlje o džihadu kao, kao jednom posebnom poglavlju koje, imamo u svakoj fiskoj knjizi. Da nije posvetio govori o džihadu kao islamskom propisu i sve što je, kao što je od druge tematike obrađivao o džihadu nije bilo govora. A to se potvrdilo i njegovom, njegovom praktičnom djelovanju za vrijeme pojave krstaša gdje je on živio tad križara. Pa je bio izgovor od nekih učenjaka, o tom su govorili mnogi, mnogi savremeni učenjaci, od Šeha Kardavije, mnogi drugi, zašto je, kako, zašto sam ponašao tako? Pa je izgovor eto bio da je on prolazio kroz neke faze onog duhovnog sazrijevanja, od da se bio posvetio nečemu drugom, da je pio, pisao ovo, da je ono i tako dalje. Ovaj, kao zbog toga, on, toga on nije ovaj, e, ni e, pozivao ljude na džihad, ni ukazao na taj problem, e, niti, niti govorio, upućivao E, namjesnicima, vladarima, e, kakve e, pisma i tako dalje, da ih postakne da, i da im da ih podsjeti na obavezu čihade i tako dalje. Uglavnom, ovaj, zanimljiva ova stvar i ovo često spominju u mnogim knjigama. I se pitanje zašto se tako ponašao i tako dalje. <clears throat> Znači, Nurudin Zenki je bio poput svoga oca, a mnogi kažu čak bolji od njega bolje od njega jer kaže bio je e, kao ličnost je bio e, svestraniji i bio je uravnotoženiji. A po pitanju borbe protiv, e, protiv krstaša, protiv križara i odlučnosti da, da, sa, da, da se bori protiv njih, da bi protjerao iz islamskog svijeta, bio je na istom, na istom mezhebu, jel? na istom pravcu. O, znači, nastavio istim putem na kojem je bio Mevdud i njegov otac Imadu Din Zenki. <clears throat> Sa druge strane, malo prije smo spomenuli, e, na zapadu, u zapadnom svijetu u Europi, e, desila se znači, velika tuga. Znači, Europu je zadesa velika tuga nakon pada Edese. I kako kod, e, kod običnih ljudi, kod naroda evropski tako i kod plemića, kod kraljeva evropski I naravno, reagovao je tu papa, Eugen, i održao je određene govore u kojima je postakao na nove krstaške ratove, odnosno on pokreće novi krstaški rat, odnosno drugi krstaški pohod koji se desio znači neposredno i zbog, zbog pada Edesi. Međutim, ono što je novo u ovom krstaškom pohodu je to da ovaj put, znači prethodno, ovaj, glavno su dolazili lordovi, grofovi i ostali ovi plemići, ovaj put dolazi, dolazi dva kralja. Francuski kralj Louis VII, e, Louis VII e, i njemački kralj Konrad IV. Oni dolazi i predvode vojsku i u ta dva, te dvije vojske i došla krstaška vojska. Znači oni su predvodili. 1147. godine po Miladiju su krenuli u taj krstaški rat. Nakon godinu dana dolazi u, e, u, u Šam i e, naravno e, povod pokretanja ovog krstaškog rata je bio da vrate Edesu. I to je bila prvenstvena namjera. I zato su i organizovani. pala je Edesa, trebalo da je vrati. Dolazi ogromna vojska. Međutim, kad su došli, iako su došli u dva pravca, na dva načina. Ta vojska kad se ponovo sastala, promijenili su plan. I umjesto da odu da, da se bori da vrate Edesu ili Ruhu, oni su promijenili plan i e, napali su Damask. I tražili su to naravno i od e, od vojske iz e, e, kraljevstva Jerusalemskog, križarske vojske koja je bila tada u Jerusalemu, odnosno Kucu, tražili su i od njih i oni su učestvovali sa njima. Međutim, e, samom tom načinu organizovanja te borbe i kad su pokrenuli, poveli, poveli znači, ovaj, rat protiv Damaska, šta je ovdje bio problem? Damask je bio u savezu sa njima, o neratovanju, u dobrim, bliskim odnosima. Bili su pod ugovorom o prijateljskim odnosima i o neratovanju međusobnom. To znamo iz prijetodnog. I onda dolazi, znači, novi krstaški pohod i ovi napadaju, umjesto da idu na, da, da vraćaju Edesu, oni napadaju Damask. E, pozad na tog zašto on napada Damask, zato kaže što je Damask sad opasnost tu, ako Damask uzme Nurudin Zenki, onda se još više približio ovaj, Kucu ili drugim kraljevstvima ili drugim e, državicama koje su imali križari Eh, pa iz tog razloga oni hoće da se osiguraju da je uzmu svoje ruke. Eh, to je, bio, eh, to je bilo pojašnjenje od, od strane novog krstaškog pohoda vojske koja je došla na čelu dva kralja, francuskog i njemačkog. Dok recimo ovi u kucu i njihov, njihov kralj, oni kažu, ono ono oni odnos, on se nisu slagali, ni vojska, ni kralj se nisu slagali sa tim, sa tim planom i sa tim dijelom koji su radili i onda su međusobno se posvađali u toku samoj brbi kad su bili okružili Damask i kad je trajala borba, međusobno su se posvađali. E, a naravno i onda muslimani unutar Damaska i oni su ovaj, uzeli dobru, finu lekciju od toga, šta znači biti saveznik sa križarima. E, I posvađali su do te mjere da, su, da je vojska koja je došla novom krstaškom pohodu, da je optuživala križarsku vojsku koja je bila u, u Jerusalemu, u kucu optuživali da su oni, da su oni izdajnici, da se ne bore pravo istinski. A ovi su njih optuživali, e, znači vojska križarska iz, iz Jerusalima optuživali su njih da su napravili njima problem, jer su oni bili u savezu sa Damaskom, nije bilo potrebe da ih napadaju. Da će njima napraviti problem. I tako se ide desilo I što je zanimljivo bilo, jel, e, znači jedni drugi su optuživali ko je, ko je iskreniji križar i krstaš u toj borbi. Uglavnom, Pojent u tome da su, ovaj, nisu bili poraženi tu, niti je došao Nurdi Zenki da ih otjera, nego su jednostavno se razišli, posvađali i napustili bojno polje. Ostavili Damask. I, I time i završava ovaj krstaški pohod. Ovaj krstaški pohod za, završava sa tom bitkom. Ništa nisu radili. Nisu zauzeli Damask, nisu vratili Edesu, Znači, to je bio totalni moralni, e, moralni pad i udarac kod krstaša, kod križara. Znači, nevjerojatna stvar. Znači, krenuo krstaški pohod, velike nade, e, velike riječi i onda na kraju dolazi, e, međusobno napravi grešku, sad optužuju ko je tu pogriješio, Eh, da li, je to bila greška što su napali Damask ili nije bila greška, je li onda, a, recimo u eh, kršćanskim izvorima oni kažu da je tu bio spor koji su imali sa Bizanticima. oni kao nisu pomogli nešto što ovaj, eh, ne spominje su islamskim izvorima da je to bio razlog njihovog poraza. Uglavnom, znači oni nisu bili poraženi vojno, ali napuštaju bojno polje i ne vraćaju se krstaši u Europu i ostavljaju ove u Jerusalemu na e, milost i nemilost muslimanima. E, što naravno nema sumnje da je to bio veliki, veliki, ovaj, veliki, velika, e, velika negativna stvar kod samih krstaša i križara u njihovim državama, u njihovim državcama ili gradovima kojim su bili. Da bi naravno nakon šest godina, nakon šest godina nakon ovog događaja 1148. kad se desilo ovaj, opsada Damaska sa, sa drugim krstaškim pohodom koji je završio na ovaj način i nemamo više spomina i traga, nakon šest godina, znači 1153. po Miladiju, dolazi Nurudin Zenki i uzima Damask u svoje ruke. Kako, na koji način? Zato što su stanovnici skontali da ova politika više ne ide, okrenuli su leđa namjesniku, pozvali su Nurudina Zenkija da dođe i da će mu oni pomoći da uzme i da osvoji grad. I nije mu mnogo trebalo, i time uzijet grad, nije mogao da se odopri tome, ni, se plaho dopirao namjesnik Damaska i tako znači da Norudin e, Zenki sada ima tri bitna grada u svojim rukama u Šamu. A to je znači ima Mosul, e, Haleb otprije i sada ima Damask. Tako da se znači e, e, da je okružio ili približio ili, ili satjerao u čošak E, križare, odnosno njihove, e, njihove državice i to od strane jedne muslimanske države. Znači, do sad je bilo, iako su muslimani, graničili na ovim mjestima sa križarima, bili su razdvojeni, svaki grad imao e, svog namjesnika, svoju politiku koja se razlikova od prijetotnog. I, znači, ovo, je, znači, ovo što se dešavalo sada u, u Šamu, za vrijeme križarskih ratova. Ono, to je ono slično što se dešavalo u Endolosu kada su imali onaj Muluku Tevajfon i kraljevi ovaj, e, određenih skupina gdje svaki grad bio država za sebe, e, da su te muslimanski gradovi, muslimanske države u Endelsu, što su radili, radili su i ovi Šam, da, je svaki muslimanski država, svaki grad ili državica da su surađivali s križarima, s krstašima na račun druge muslimanske države. Surađivali e, u smislu i vojnog napadanja, savezništva, pomaganja u borbi jedni protiv drugih. E, ovo, zašto ovo navodim? Zato što, ovaj, imam danas poznato ono ovaj, onu tekfirsku, e, ono djelo dijelo koje izvodi iz islama, jedno od deset dijela koje izvodi iz islama koje je naveo e, uh, Mohamed u svoji nevakid islama, a to je pomaganje kafira protiv muslimana, u borbi protiv muslimana, da je to dijelo koje, izvodi iz islama. I ako ovo uzmemo, jel, pogrešno shvatimo ovaj nevakid, Ovaj, ispade da su ovo sve, znači, uglavnom, znači, rijetko koga da je mašilo da bi država, ovaj, eh, da je mašilo eh, spora način eh, komuniciranja ili kontakta i savezništva sa, sa krstašima, križarima, svejedno endulosu u, u Šamu, ispade da su svi oni, jel, ovaj, ako se pogrešno razumije ovo pitanje, da su izlazili iz islama, izašli iz islama. Ali imamo s druge strane šta je problem tu da, da, rijetko možemo naći u islamskim knjigama kod učenjaka da su spominjali ove primjere i navodili kao primjeri e, izlaska iz islama određenog grada, određene skupine, određene vojske zbog tog šurovanja. Odnosno, to nas vodi na onu bitnu stvar, znači da, e, da kad govorimo o ovoj temi, kada je e, pomaganje kjafira u borbi protiv muslimana, kada ratuju protiv muslimana da se pomažu, kada to izvodi islama, spomenuli smo na dva poznata mišljenja među učenjacima, a to je kada se pomažu radi vjeri, kada se krstaši, priključiš se njima u borbi, e, u borbi protiv muslimana e, da bi pomogao njihovu vjeru, što se vraća na, na nijet osobe. možemo ga znati kada osoba izjava, ako ga ne izjavi ne znamo nijet. To je jedan, jedan, jedno objašnjenje, drugo objašnjenje da, da, da postoje dijelo kufra i izvodi iz islama kada se vojnik muslimanski priključi uh, e, kjafirskoj nemuslimanskoj vojsci i uđe u njihove rode boriti protiv muslimana, da samim tim ulaskom njihove rode borba sa njima, da time se izlazi iz islama. Dva poznata tumačenja kada to izvodi iz islama. A mimo toga, ako se radi radi dunjaluka, politički previranja ovog ili onog ili, ili e, što će bude vid, e, vid prisili i tako dalje, da to ne izvodi iz islama, iako je zabranjeno naravno. <clears throat> Da se vratimo na ove događaje. E, znači, sada znači, imamo novu situaciju. Imamo znači jednu državu već koja je formirana i to u rukama E, velikog, e, velikog namjesnika, Nurudina Zenkija, sposobnog, koji zna šta hoće, i e, tri, tri bitna grada su u njegovim rukama, Mosul, Haleb i, Damask, koji graniče sa križarskim krstaškim državama. I naravno uzijete, je, naravno je Edesa. Gledajući iz ovog uloga, znači, totalno se mijenja slika, slika stanja u, u, muslima, u, u tom dijelu, E, muslimanskih država i, i mjesta, odnosno u smislu pokretanja borbe protiv križara krstaša istjeravanja iz muslimanskog svijeta, iz, muslimanskih sredina. <clears throat> E, opet da naglazi, znači, e, ovo je vrlo bitna stvar, znači da je Nurudin Zenki, kao i njegov otac, on je imao strategiju, on je imao plan, on je imao projekat, današnjim jezikom govorim, znači imao je projekat a to je, znači njegova strategija bila, njegov cilj i koji je bio jasan i koji je ispoljio, izjavio, zabilježen, bio poznat tada i danas, a to je da radi na tome da se džihadom protjeraju križari krstaši iz muslimanskog svijeta. Pozvao je Ulemu, uh, ugostio je Ulemu, uh, ponudio im da dođu u, u krajeve gdje je on bio u, u, ta mjesta koja su bila pod njegovom kontrolom, kako bi ljude, znači, napravio, napravljen sistem, napravio, znači, e, kao napravljen nekakav program, plan djelovanja, a to je da se ljudi muslimani odgajaju na tome, da se odgajaju na tome, da se, da se vraćaju vjeri, i da se pripremaju za borbu za džihad i naravno ubačen još drugi faktor, a to je e, potreba e, jedinstva muslimana u, u ovom kontekstu jer ako su objedinjene ova mjesta, drugačije je djelovanje i ozbiljnije za razliku od prethodnih e, e, gradova državica. <clears throat> Ovim danas, znači današnjim ovo, ovo možemo karakteristati kao neku, neku islamsku sahu. Islamsko buđenje, vraćanje vjeri, osvještavanje, vraćanje temeljima vjeri, jer je bilo do tad zapostavljeno. Nakon ovoga, e, u tom, u tom periodu znači, u tom periodu kada se Nurudin Zenki pripremao za, za veće, ozbiljnije borbe, dolazi do toka da, da 1163. po Miladiju da umire, ovaj, da umire namjesnik eh, u, u Jerusalemskom kraljevstvu, to se zimi desilo, pa ga nasljeđuje, nasljeđuje ga osoba Eh, po imenu Amal Rik ili Amuri na arapskom, kako su ga zvali, eh, on nasljeđuje, i on postaje eh, nasljednik kraljeva Jerusalemskog i znači ovaj, ovaj događaj je vezan zato što, što, znači ta promjena u njihovoj vlasti dovodi do toga da se dovodi do toga da, da, se, da, su i oni znači, e, razmišljaju o tome šta im je, šta, šta trebaju sad da urade, kako da djeluju da bi popravili svoje stanje. <clears throat> I e, skontali su skontali su jedna i druga strana. Znači i, i križari i e, Nurudin Zenki da, da, im, da ima jedna, jedna, jedan dio tog svijeta tadašnji u islamskom svijetu koji, koji može biti presudan za, e, za, e, za buduće bitke. A to je u stvari Egipat. Skontali su ko uzme Egipat, koga uzme po svoju kontrolu, po svoje ruke, on može da vlada sljedećim događajima. Jedna i druga strana to skontala, a istovremeno se tada dešava istovremeno se tada dešava da, e, da je toliko oslabila Fatimijska, Ubejdijska država, šitska država u, ili hilafet koji je bio tada u, u, Egiptu, toliko je bio oslabio, znači da, da, se tada istovremeno dešava da dvojica e, ministara e, se se oni ispred vlasti svoje države fatimijski jedan odlazi križarima i poziva ih da ih dođu, da, da zauzmu njihovo mjesto i da uspostavi suradnju. Drugi, e, jedan po imenu Šavar, on odlazi znači, E, e, drugi odlazi kod Nurudin Zenkija i nudi njemu da dođe da pošalje svoga vojsku, svoju vojsku i svoga vojskovođu da zauzmu Egipat, a ovaj drugi Durgam, on odlazi kod križara u, u Kuc i traži od njih da oni pošalju svoju vojsku. E, zbog stanja koje je bilo kod njih. Zbog stanja, znači, i naravno ovo vodi do toga da je, da da da je nakon toga znači, došao period natjecanja između križara i Nurudin Zenkija i njegove vojske, ko će prije otići u, u, u Egipat, ko će u stvari zauzeti Egipat. I zauzimanje Egipta u stvari presudno za, za, za daljnje događaje. <clears throat> Znači, da li će to biti križari ili će to biti Zenki? Pa onda križari šalju svoju vojsku. Šalju svoju vojsku da zauzmu Egipat. A Nurudin Zenki sa druge strane šalje u Egipat Esedudina Širkuha, koji je bio kurd, general u Nurudinovoj vojsi, šalje njega u Egipat e, da tamo uspostavi vlast, da zauzme vlast ili da pomogne, znači ovdje čita, čita ovdje, križar šalje svoju vojsku da pomognu protiv, protiv sunija, da pomognu Fatimidima, a, a Nurudin Zenki šalje svoju vojsku da pomognu Fatimidima protiv križara to je politika bila, vanjska. A naravno riječ je bilo o zauzimanju Egipta. E, zajedno sa Esedudinom, Širkuhom, e, kreće i, e, nova ličnost koja se pojavljuje u, u, islamskom svijetu, njegov e, Amidžić, znači Širkuh, Esedudin je bio njemu Amidža osoba po imenu Jusuf koji mi danas znamo kao Salahudin Ejubi. Znači, on kreće, i to nevoljno je krenuo, nije bio raspoložen, jedva ga je ubijedio, nagovorio e, njegov, njegov Amidža, Esedudin e, Širku, da, da krene sa njim u Egipat. A e, Salahudin, e, odnosno Jusuf, kako bilo ime pravo, Salahudin Jubi, on je bio, on je bio kadija inače. Bio je kadija u, Damasku, u Halebu, u, u Šamu. I tako i on kreće, a imao nešto više od 20 godina, znači bio mladić. I onda se desile borbe. Bilo je nekoliko okršaja borbi za uzimanje određenih gradova u Egiptu između vojske Nurudina Zenkija i križara, krstaša. I tu se pokazao Salahudin Jubi pokazao svoju oštroumnost i e, određena svojstva namjesnika i vojskovođe. Prije toga znači nije bio isprobavan, iako je njegov Amidža znao za te stvari. Pa ga je iz tog razloga i poveo sa sobom. I uglavnom nekih narednih pet godina, u toku pet godina pobjedila je vojska Širkuha, znači e, e, e, generala Vojskovođa koji je poslao, koji poslao Nurudin Zenki, pobjedila je krstaške snage. I tom pobjedom u stvari, znači Nurudin Zenki uspostavlja Eh, njegova vojska preuzima prividno preuzima Egipat. Zašto prividno? Zato što je to još uvijek bio dogovor između Fatimida i, i, eh, i Sunija, odnosno Abasijskog hilafeta, i to je bila eh, kao prijelazna, faza, odnosno dogovor je sklopljen između halife Aba, uh, uh, Fatimijskog Aduda, kako, kako je bilo, bilo mu ime Adud, između njega i Širkuha, da kada on umre, da ga naslijedi, znači takav dogovor sklopi pilkom borbi e, protiv krstaša, da ga naslijedi, da ga naslijedi širkuh, odnosno širkuha da naslijedi Salahudine Jubi. I nije prošlo malo vremena, ovaj, e, to su bile nekakve političke igre, duga je to priča, uglavnom ovaj, sklonjen je sa vlasti El Adud, e, na njegovo mjesto je došao Salahudin jubi. Tako da je, znači, nakon pet godina, u jako ranim, mladim godinama, dolazi Salahudin Ejubi kao namjesnik ili ispostavljena ruka ili jedan od namjesnika e, Zenkijske države koji je bio, koji je bio namjesnik e, Nurudin Zenki. Tako znači da je, da je Egipat stavljen pod, pod kontrolu, pod kontrolu e, pod Nurudina Zenkija i ne samo tu, nego je proglašen proglašen je Egipat da je ukinut, u Egiptu je ukinut i, e, i ta se zasluga pripisuje Salahudinu Jubiju, a odnosno ispravno se pripiše jel Nurudin Zenkiju, da je ukinut hilafet Fatimijski, i da je taj dio, da je Egipat tada priključen Abasijskom e, hilafetu i da ulazi u sastav e, Zenkijske države. I to je jasno obznanio Salahudin Ejubi. To se desilo 1169. godine po Miladiju. Znači tada na vlast dolazi kao namjesnik, lokalni namjesnik, dolazi sa Lahudine Jubi u Egiptu. Šta je ovo značilo za dalje događaje? Ovo znači sada da imamo, znači da je u rukama Nurudina Zenkija, znači Mosul, Haleb, Damask i e, Kairo, odnosno čitav Egipat. Time, znači, e, to znači da su, da su sve ove krstaška mjesta, krstaške državice okružene. I okružene jednom muslimanskom državom zajedničkom državom pod kontrolom jednog vladara. Naravno, to, to, to u stvari dalje znači, znači da je došlo vrijeme ostvarenja ostvarenja tih snova muslimanskih namjesnika, znači od Mevduda, e, Imadudina Zenkija, Nurudina Zenkija, poslije Šmed Saludna i Ubi, e, ostvarenja to, tih snova da se protjeraju krstaše, odnosno da se oslobodi kuc. A to su bili snovi. To je bila cilj, to je bila namjera. Međutim, nije prošlo malo vremena, nakon pet godina, nakon što se, što se ovaj, e, e, Egipat e, priključio zauzeo strani Fatimida, ukinuta Fatiminska država, priključio se Abasijskom helafetu, odnosno Zenkijskoj državi. Nakon pet godina umire i Nurudin Zenki. I sad nastaje problem. Koji problem? Nastaje problem tog tipa što Nurudin Zenki je imao i braće i djeci, odnosno dijete najstarije koji je imao i koji je zvanično u stvari postao kao njegov nasljednik, imalo je 12 godina. Po pravilu, znači, to je njegov nasljednik. Pravi nasljednik Nurudina Zenki je bio njegov sin koji je imao, po bilo ime Salah, koji je imao 12 godina. Naravno, dijete sa 12 godina ne može obnašati funkciju vojskovođe ni namjesnika, može ono formom, ali ne može praksom. I to je znači e, e, e, stvorilo prilike da je nastao jedan blagi haos u tadašnjoj državi Zenkijskoj. Odnosno natjecanje ko će u stvari uzeti vlast. Ko će, da li će neka braća od Nurudina Zenkija ili će ostati njegov, njegovom sinu i tako je se i desilo. I tada se, pazi, i tada se dešava u želji za znači, uzimanje vlasti Eh, od strane nekih od eh, Nurodina Zenke, od njegove braće i njegove porodice, bliže ili dalje, oni koji su htjeli da ugrabe nađu svoj šičar u tome, da su surađivali, već tada počinju i, znači, i tada nakon tih svih događaja da surađuju sa, na, eh, sa državicama ovim križarskim i sa kraljevstvom jerusalemskim, da surađuju sa njima, kad, da im pomognu da oni uspostave vlast u ovom ili gradu. I tada se znači dešava, e, dešava se e, mali poremećaj, prijekid ovog, ovih, ovih događaja prethodnih. Jer u stvari jel, nije, Nurudin Zenki nije, nije e, ni obznanio, ni naglasio, niti je, niti je, niti je postavio za svoga nasljednika Salahudna Ubija. I onda, znači, e, imamo jednu, jednu stvar sad, oko to koji su zapadnjaci napravili nekakve drame, priče, e, ovaj, kako to oni inače znaju ovaj, umjetnicu za, za filmove, ovaj, on su napravili toga kako je došlo da je Salahudin Jubija sad da je preuzeo vlast. Salahudin Jubi je odlučio kada je, e, kada je analizirao stanje koji, kako jest, nakon smrti Nurudina Zenkija, odlučio da u stvari on stavi pod kontrolu svoju ostale gradove Zenkijske države. Naravno, nasoprot toga je imao e, braću i porodicu od Nurudina Zenkija, koji su htjeli isto također da, da drži vlast u svojim rukama, s tim da su oni različiti, nisu znači, bili jedinstveni oko toga, ko će biti. Saludin Jubije je znači krenuo e, u, Šam, ostavio znači Egipat i krenuo u Šam sa vojskom ova njegov, ta stvar da on krene u Šam, u šam da, da, da tamo uspostavi vlast, da objedini državu, e, može se tumačiti na dva načina. Jedno to, kako kaže ono istoriča, kaže želja za vlast i ovo ono tako, i zapadnjaci su od toga napravili e, velike priče, znači da je on tu okrvavio, okrvavio ruke, da je ubio ljudi, da je ovo, da je ono i tako dalje. E, s druge strane neki kažu, jel, ovaj, kao i svaki jel, namjesnik hoće da stavi pod kontrolu ono što može staviti pod kontrolu. Međutim, je gledao, gledao ovako iz daljeg nekog ugla, kad pogledam, znači, Salahudin Jubi mogao ostati u Egiptu, mogao vlada tim dijelom muslimanskog svijeta kao namjesnik, e, ako se pocijepalo, znači e, Zenkijska država pocijepala se, podijelila se, njemu ostao taj dio, živi fino, sretno, lijepo, ne mora, ne mora da ratuje, e, Pojenta ovdje, a, kako znamo to? Znamo iz onog što je uslijedilo nakon što je stavio pod kontrolu čitavu zenkijsku državu poslije toga. E, znamo iz njegove namjere da nastavi sa džihadom i sa vraćanjem kuca i sa pobjedom protiv Kristaša da u stvari da je imao jasnu viziju i čistu namjeru šta hoće da radi. Za razliku od njegovih suparnika koji su učestvovali u ovom prepiranju oko, oko i e, uzimanju tih e, zalogaja od državi, E, nastojanju da svako uzme sebi određeni šičar, e, e, da su oni htjeli određene gradove, da svako uzme sebi određeni grad i time se zadovolji i time vlada. Rudin Zenki znači imao jaču i bolju viziju i kada je krenuo, znači krenuo je da to objedini pod jednim, bio svjesan sebe, bio svjesan svoje, svoje sposobnosti, svoje moći, svoje snagi, svoje vizije budućnosti, i ono na čemu je bio odgojen, i on bio odgojen zajedno, znači njegova porodica je bila bliskim odnosima sa porodicom Nurudina Zenkija, bliskim odnosima, surađivali su zajedno, su radili. E, prema tome, ovo što je uradio, znači on je pokrenuo vojsku i otišao u Šam. Uzeo određene gradove koji su bili lakši da se uzmu, stavio pod kontrolu svoju, naravno. Otpor je bio jako mal. Međutim, Haleb se nije dao. U Halebu je bio sin od Nurudina Zenkija sin sa 12 godina i tu se sakrili, sklonili ostali, ostali iz porodice Nurudina Zenkija. I oni su pružili otpor. A Haleb nije bilo jednostavno zid. Haleb je velika utvrda, ogroman, znači, sa velikim zidovima. Znači, nije se mogao lahko da se uzme. I naravno, uh, uh, Salahudina Jubi je opsjedao taj grad duže je vremena bio u opsadi tog grada i uh, ispostavilo se da nisu imali drugog načina, drugog izlaza da otjeraju i Jubija od Haleba, nisu imali drugog načina osim da zatraži pomoć od asasina, političkih ubica. Pa su zatražili pomoć od nje, a oni su nudili, naravno davali usluge uz, za imetak, za pare, za novac. I našli su tako da je e, Salahudin Jubi imao, znači, imao nekoliko pokušaja, nekoliko pokušaja ubijstva od strane asasina. I jedno od tih pokušaja koje je bilo jako blizu je stavilo mu do znanja, osvijestilo ga da, da treba malo promijeniti, promijeniti kurs i praksu. Odnosno, napustio je Haleb, opsadu Haleba je napustio. Napustio opsadu Haleba i ostavio u to vrijeme se dešava u to vrijeme se dešava da je e, preselio umru kralj e, Jerusalemskog kraljevstva Križarskog 1174. godine po Miladiju u svim tim događajima i naslijedio i njega je naslijedilo dijete. Nasljedko bio dijete po imenu Boldvin IV. još Bela je veći da bude to dijete bilo ovaj, bilo je zaraženo bolešću beresa, odnosno gubi, lepri. Međutim, nasljednik je nasljednik, jel? I e, naravno, on kao dijete nije mogao da vlada, nego mora imati svoje neke ljude koji, ga, koji su u praksi jel, e, izvršavali vlast, on, takozvani regente ili kako god izvali. E, pa su tu bila dvojica se izdvojili. Bio to Gija Dezijan, Dezijan E, bio jedan, drugi Reynold od, i tako od tih gradova, mjesta kako se zovu. E, bili su njih dvojca ti koji su, koji su pretendovali ko, će da bude u stvari prava, stvarna ruka vlasti. A onda imamo treći se pojavio Raymond koji je bio namjesnik Tripolija. Taberije, znači on se pojavio kao treći e, pa tako Salahudin Ejubi odlazi, dogovara sa Raymondom, sklapa dogovor a on je u ime križarske države, e, čitave, kompletne, da deset godina, e, da deset godina bude mir među, među njima da ne ratuju. Klapa je dogovor. Salaudine Jubi i e, Raymond kao predstavnik kraljevstva križarskog tada u, u, u Endelosu, on, pardon, u Kucu. I znači, a š, zašto je to uradio Salaudine Jubi? Bio je svjestan toga bio svjestan toga da će potrajati ova borba sa, sa nasljednicima Nurudina Zenkija. Da se uspostavi znači, kontrol nad, na svim tim mjestima gdje je bila Zenkijska država. I zaista je to trajalo. Zaista je to trajalo, znači braća od Nurudina Zenkija e, i njegov sin, znači e, držao se, žilovo se, borili pre toga da začuvaju vlast za sebe. I trajalo je to, e, znači e, čitava ta, tek nakon osam godina tek nakon osam godina, znači uspio se Aludin Ejubi da uzme pod vlast, da, da komplet uzme pod vlast čitav Šam. Kada je, znači, uspio da uzme Halep. Znači, od prvog momenta kada je došao, prošlo osam godina, nakon toga tek je poslije toga uzeo Halep. Nakon osam godina uspio se Aludin Ejubi da objedini čitavu Zenkijsku državu koja je prije bila pod vlašću Nurudina Zenkija. Znači, trajao taj period. I u tom periodu, znači, eh, naročivali su eh, ubijstvo nasljednici vlasti od rodina Zenkija iz njegove porodice protiv Lahudna i ubije. Pa se to dešavalo. Znači. tako da je ovaj dogovor o neratovanju koji je sklopio Salahudna i ubije sa, sa Raymondom Eh, dobro njemu došao da, da, da sredi prilike unutar, unutar države. I nakon osam godina, znači, eh, eh, tek tada Salahudin Jubi u stvari postaje pravi, pravi vladar, namjesnik čitave bivše Zenkijske države. A sada to postaje Ejubijska država. Od Salahudina Ejubija. <clears throat> A onda se dešava nakon toga, nakon toga, znači još uvijek su bili pod ugovorom neratovanju, jedan od ovih regenta, koji je trebao biti kao e, e, ispostava vlasti od, e, od kralja koji je imao lepru gubu, a to je Reinald, on je ovaj, imao, jednu utvrdu u Kerkuku. A ta utvrda je, pored nje su prolazi hađije, hodočasnici su uvijek išli na hađ pored pored te utvrde. A on je bio ovako, ovako nemiran i, e, i bio je u stvari templarima. A on su kao ekstremnija strana križara, grupa križara i e, Vazda je pokretao nekakve, nekakve sukobe i ratove, nije se slagao sa zvaničnom vlašu unutar, e, unutar Jerusalima, odnosno Kuca. Pa je tako iskoristio i osmislio, znači njegov plan je bio i poslao je vojsku, poslao je templare, poslao je templare da Eh, da, da znači, će te godine kada je bio vrijeme hađa, da sruše kabu i da iskopaju, eh, da, da razvali kabor poslanika sam i da njeg, izvade njegove tijelo iz kabora. I oni su krenuli. I oni su krenuli da to urade. Krenuli su da to urade. Međutim, namjesnik uh, Salahudna je ubija. Njegov brat Adil, po imenu Adil, koji je bio namjesnik u, u u Egiptu, e, dobio je vijesti, znao je da su, da su krenuli, da, da, su, da imaju tu namjeru, jer su oni morali dio puta da provedu, da idu e, putem mora, da, da putuju sa lađom, sa brodovima, tako dalje. Uglavnom, e, uspije da ih zarobi sve. I kad je zarobio i saznao šta hoće i kako je to bilo, uglavnom obavijestio je Saludna Jubija i imao je namjeru da ih pusti, da ih slobodi. A onda mu je naredio Saludna Jubi strogom naredbom da ih mora sve pobiti kao kazna za skrnavljenje, jel, e, namjeri da se skrnavi muslimanski. I do, naravno, on su u jednom e, nekoliko okčaja pobili, e, pobili znači, velike grupe hađija. U toku tog pokreta koji su krenuli, velike grupe skupine hađija su pobile. I naredio sam na Jubi da se, nakon što su uhvaćeni, da se pobiju i tako i ubijeni su kao kazna njima. Što je naravno jel, kod, u, među učenjacima u islamskom svijetu izazvao veliki pozdrav. E, da se, znači, pa zamislite da tako imaju namjeru, tako nešto uradi, da, još, da se puste, jel? Da to nije bilo prihvatljivo. E, u, to vrijeme se dešava, brzo ćemo završiti, u to vrijeme se dešava da umire, da umire ovaj kralj, umire kralj e, i, krstački u, u Jerusalimu, odnosno Kucu, i nasljeđuje ga, nasljeđuje ga ni manje više nego njegova sestra, ona je kraljica. Ona ga nasljeđuje i ona je sad, i ona sad vlada križarskom državom. I naravno, ko je oženi, on je u stvari pravi kralj stvarni. I ona se uda za ovo po imenu plemića Gija, dizanjina, e, i onda u stvari on postoje pravi kralj. Međutim, e, opis e, njega kako pisu, nije on baš bio toliko, toliko sposoban na tom stepenu da je mogao da vlada kontrolišu situaciju. Ponovo se dešava da ovaj Reinald, da ponovo organizuje nove napade na muslimanske skupine. Odnosno, e, imao je dojavu da prolazi e, trgovačka karavana iz Šama da ide za Hidžaz, pa je naredio da su ona napadni poslao Templare i oni su napali i e, ubili veliki broj muslimanskih trgovaca, zarobili žena, uzeli im imetak i ima predaj jedna tako u kršćanskim izvorima spominje da, da je među njima čak bila i sestra od Salahudna Jubi <clears throat> i da su nju ubile. Tada se Salahudin Ejubi zakleo Allahom kada uhvati, kada uhvati e, Reinalda da će ga ubiti svojom rukom. Zašto? Zato što se barbarski ponio. Znači, e, znači napravio je blagi haos sa, tim, sa tom trgovačkom karavanom, na način opođenja pre njima, na način ubijanja i ono što je uradio sa njima. E, to je bio povod, ovaj događaj, napad ove trgovačke karavane bio povod u stvari da Salahudin Ejubi naredi sakupljanje, znači da, kako, kad danas kažu, mobilizaciju, opću mobilizaciju proglasi u tadašnjoj e, Ejubijskoj državi. Opću mobilizaciju pokretanja žihada u borbi protiv križara. I sakupljena je vojske svih krajeva. I naravno, pošto je Saludin Jube bio strateški vojskovođa, jako pametan, jako mudar. E, pointa je bila ovdje, znači da, da, da, se zna ponijeti u ovoj situaciji. Šta je uradio? E, znači, osmislio je to kako u stvari da prisili krža, križarsku kršćansku vojsku, da njima on odredi gdje će, na kom mjestu da se, da se da bude bitka da se desi. A to u stvari ona poznata bitka kod Hitina, kod Taberijskog jezera. Pa je Salahudine Jubi naredio naredio je da, da e, muslimansku vojsku, skupinu muslimanske vojske, da odu da napadnu e, grad Taberi, Tripoli. Kao neki vid mamca da napadne kako bi, e, kako bi, kako bi izvukao kršćansku vojsku iz kuca i pokrenuo da oni dođu da, se, da, se, da bude borba na otvorenom terenu. Naravno, istovremeno, Znači, križarska vojska tada sakuplja svu, svu vojsku koju su imali. E, kažu da nije bila sakupljena veća vojska većim brojem od kako je pravo kuc. Onda, znači, od prvog križarskog pohoda, znači, nije sakupljena veća vojska do tada i sakupo se oni vojsku. razlika između Salodna i Ubije i, e, i, i, ovih plemića križarskih u tome što plemići križarski nisu, ovaj, nisu e, odnosno kralj iz Jerusalima nije imao toliku vlast i moć nad svojim podanicima, odnosno svojim plemićima i nije mogao narediti i odrediti kako da ratuju. Pa, je, pa su oni imali jel, ovaj, imali su sastanak, šta da uradi, kako da, kako da se obhodi. Znači jasna je bila stvar da, da je u pitanju, da će se desiti bitka, samo bilo pitanje. Da li će križari uh, sačekati Saluna i da on napadni ili će oni izaći pa će se sresti na nekom otvorenom terenu. ludine Jubi znači imao jasnu viziju, znao je šta hoće, bio mi cilj da izvuče e, kršćansku vojsku na, e, na otvoren teren. I tu na određeno mjesto, specifično mjesto. A oni su, znači, nakon što su se vječali i sjedili, e, samo je bio e, kralj, e, odnosno muž od kraljice, samo je on bio iz, iz Jerusalima, bio zato da, da sačekaju da sačekaju muslimansku vojsku da ona napadne. Dok su ostali bili znači, jako željni rata i borbe i puni Hamasa da se bore protiv muslimana. I izašli su i krenuli su i tako su odlučili. I izašli su izašli su, znači, e, odazvali se na ono, što, u stvari, na, na zamku ili stupicu, zovete kako hoćete, koju radio njima. O, ovo što govori, znači, to, to priznaju i govori čak i u i, i križarskim, krstačkim e, e, i kršćanskim izvorima opisa ovih događaja. Znači, plan, plan Salahudna i ubije je bio u stvari, znači, da izvuče kršćansku vojsku na otvoreni teren gdje, gdje je on osmislio da bude bitka. A, E, znači, e, križari su se tom, znači, nasjeli na, tu, na, na, na taj plan i odazvali se pa su izašli. I naravno, poslije se ispostavilo znači, da je njihov izlazak na otvoren teren bio katastrofalna greška. Znači, to je greška koja je koštala e, poraza. Iz kog razloga? Zato što kada su oni krenuli, kada su krenuli, morali su znači, da pješači nekih 20 kilometara, i onda su e, imali potrebe, naravno, e, na, imali su potrebe za, e, bilo, bilo odsječena od njih voda i da, da uzmu pomoć u hrani. Znači, da, da, da za sobom donesu, da do, znači, bilo presječeno im da imaju bilo kakve, znači, kako, kako, bilo kakvu materijalnu pomoć i voda im je nedostajala. I naravno, to je, sve to je bio svjestan toga i pripremio e, Salahudin Ejubi, odnosno bile, e, postavio svoju vojsku između Taberijskog jezera i križara koji su došli na mjesto e, Hitina gdje se desila se bitka. I ne samo to, nego kada su došli križari i na tom mjestu se ovaj, ulogorili, gdje su tradan bila bitka, poslao, je Salahudin Jubi poslao je, poslao je nekoliko grupa koje, koja je napala njihove šatore, zapalila i gađala iz daljine sa strelama i zapalila. I tako da je proizvala veliki dim njima. I tada naveći, tako da nisu mogli čitav noć da prevedu normalno da spavaju. I još su bili žedni, nisu imali vode. A onda sutradan opet uh, e, Salina Jubi naređuje da se zapali ogromna vatra sa svih strana. Gdje je vatra znači, dolazla do njih, vjetar je bio i donosilo im je vatru njima, a oni žedni, znači ne mogu više ne mogli od, od žeđi. da im je vojska umirala od žeđi pojedinci. Još im, još im je znači, proizveo da im dolazi dim i spriječuje da dođu do vode, do jezera. Tako znači da je s te strane, znači oni su već bili upola poraženi. Upola su bili poraženi prije same bitke. E, znači, između, bili spriječio je e, sa svojom vojskom, znači između njih i Taberijskog jezera. Ova bitka se desila 1100 1187. godina, znači bitka kod Hitina, to je legendarna bitka, znači to je prekretnica u križarskim ratovima muslimana protiv, e, protiv križara. E, <clears throat> malo prije sam spomenuo, znači, najveće su i gađali sa kopljima, zapali im određene šatore, nisu im dali da spavaju, tako da su ujutro osvanuli kud ne naspavani, kud žedni, kud gladni. A onda je prijetudla bitka. I završetak bitke je naravno bio katastrofalan za križare većina vojske, znači jako malo ih se spasilo, većina vojske su ili bili pobijeni ili su pali u zarobljeništvo. Dovoljna je ta stvar, znači da su njihovi e, i kralj, i glavni plemići, i vođe država su pali u zarobljeništvo. Od njih je i kralj, znači Jerusalemski Gija e, Diznjan, i Reinald za kojeg je zakleo se Salaudin ljubi da će ga svojom rukom ubiti. I to se desilo. Kada je uhvaćen, kada je ubijen, doveden je pred njega i on je ga lično ubio. Većina plemstva, znači, koje je bilo, mrlo malo se njih spaslo, uspjelo pobjeći. Većina je uhvaćena, jedan dio pobijen, a drugi dio uhvaćen. E, I sa ovim događajem, znači, ovo je bio presudni događaj u krstaškim ratovima. Znači, bitka kod Hitina, 1187. godine, e, koji su dobili muslimane, odnosno dobili Saludna ljube na način kako smo opisali. Nakon toga slijedi događaj znači, koji uzrokuju, koji, gdje se dolazi do toga da pada kuc, pada kuc, odnosno musliman vraćaju kuc, pokreće se treći krstaški rat sa poznatim e, kraljevima, plemićima iz Europe i tako dalje i onda ponovo se jel, zakovitlava E, zakovitlava znači zastava, odnosno plamen vatre sukoba između križara i muslimana nakon ovoga. A to nas slijedi e, u sljedećim, u sljedećim na narednim predavanjima. Molim Allah Šanu da nam da i breta u ovome što slušamo i što čujemo i e, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. bihamdik ashhadu an Znači sljedeći put nastavljamo sa